up to you, girl. I'm wide open. Check my schedule. Ain't nothing holding me back. Yeah, I'm just strolling Les càpsules musicals amb Rafael Corbí, el món del country and western, de la mà de Clay Walker i el seu àlbum Texas to Tennessee. I'm és Clayton Walker Jr., nascut el 19 d'agost de 1969, cantant americà de música country que va fer el seu debut el 1993 amb el senzill What's It To You, que va arribar al número 1 a les llistes americanes de música country. Aquesta cançó també va produir-se després amb el tema Leifa Until I Die, que també va arribar amb aquesta primera posició i que ens varen arribar des del seu àlbum de debut, en realitzat el 1993, amb Giant hi Records. després van registrar també per Warner, eh, per RCA i per Corp Records. Ha realitzat un total de 7 àlbums d'estudi. De amb eh, un àlbum també de grans èxits eh, i també un de música nadalenca. Tots els quatre primers àlbums van tenir la certificació de platí als Estats Units i un parell d'ells van ser certificats com a disc d'or. Algunes de les seves cançons, com aquest What's It To You, Live Until I Die, el Dreaming With My Eyes Open, If I Could Make a Living, This Woman and This Man o Rumor Has It, van arribar al número de les llistes americanes. Might wanna kill a little time after you knock off at five to kick a little dust off your boots. We all need. Avui estem aquí, però, per parlar del seu dotzè àlbum d'estudi, publicat el 30 de juliol de 2021 a través del segell discogràfic Show Dog en Nashville. Clay Walker ens ha portat eh, aquest eh, senzill, aquest Nietzsche Bar Sometimes, realitzat a l'agost del 2020, i que va ser el seu primer senzill a entrar a les llistes de Billboard eh, des de que ho va fer Jesse James l'any 2012. Una referència a que el disc ha estat enregistrat tant a Nashville, a Tennessee, com a Texas, concretament a la ciutat de Galveston. En eh, el mateix uh, Clay Walker ha escrit o coescrit tots els 10 temes que formen part d'aquest eh, disc, sis dels quals van ser coescrits al costat de Jerome Boyer, que va produir l'àlbum al costat de Michael Knox. Stir up some strong, get gone, let the past come alive. I ain't high. just want a little un d'aquells eh, personatges que ens ha acompanyat a molts eh, durant eh, tota la nostra internada amb aquest tipus musical i que des de sempre ha portat un toc característic a les seves cançons, des del moment al qual va debutar o des del moment en el qual el seu pare li va regalar la primera guitarra quan tenia 9 anys, nascut a la localitat de Vidor, a Texas, un 19 d'agost de l'any 1969. El seu primer àlbum va ser, com hem anomenat, el trencament d'una carrera artística, un trencament a nivell general i amb les bones paraules que s'utilitzen al 1993 amb una cançó escrita per Robert Ellis Orwell i Curtis Wright, ràpidament arribant amb el número 1 i el qual li va permetre doncs, continuar portant àlbums com aquell If I Could Make a Living o l'Hypnotize the Moon, un àlbum esplèndid també que va publicar, o el que va venir just després, el seu quart àlbum el 1996, l'anomenat Rumor Has It. També aquella rendició especial del tema del 1983 de Gil Thomas Conley, a Holding Her and Loving You, amb una eh, cançó que va enregistrar en directe. També per aquella època ens va arribar un dels seus eh, més coneguts àlbums i també una de les seves cançons més escoltades, el Live, Love, Love. Avui escoltem, doncs, la música de Clay Walker des d'aquest Texas to Tennessee del 2021 amb cançons com aquest Cowboy Loves a Woman. Música The heart is big as a blue Montana sky. And the faith is deep as a canyon stretches wide. He never makes a promise he can't keep. Won't hold you down run wild and free. This is the way a cowboy loves a woman. Like everything else, he gives it everything.